Muli magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po dadako ngayon sa continuation ng ating pinag-usapan, Remember the Post, Remember the Faith of the Post Prophets. Katulad sinabi ko last Sunday, sabi ni Albert Muller, isang paraan para malaman ninyo na isang church ay nasa kalooban ng Diyos, dapat matapang niyang ipangaral din yung mga kamalian ng mga taong lumalayo o lumalaban sa salita ng Diyos. Sabi niya nga, today's church cannot remain faithful if it tolerates false teachers and leaves their teachings uncorrected and unconfronted. Maraming churches ngayon takot mangaral tungkol sa mga bagay na ito. Pero balang araw, pananagutan nila sa Panginoon. Yung kinahiya mo yung katotohanan. At huwag tayong natakot Ipangaral ang bagay na ito, hindi dahil hindi natin sila mahal, gusto natin na malaman nila yung kanilang mali, at naway bigyan sila ng pagsisisi ng Panginoon at tunay na panampalataya na katulad natin. Isang dahilan kung bakit natin ito dapat pag-aralan katulad ni, pa, ni Peter na niremind niya yung mga kapatiran ng kanyang kapanahunan dahil concerned siya sa panampalataya ng kanyang mga kapatid na hindi sila madaya, na hindi sila manghina sa magitan ng maling katuruan. Parang magulang, sinasabihan mo yung anak mo, Anak, huwag ka makipagbarkada dyan. Kilala ko yan. Dating poser at adik yan, matututo ka dyan. Buti na lang wala na sila ngayon. <laughs> Sumuko na iba. Iba ay tinumba. Sana totoo yung kanilang tinumba. Pinagsasabihan na, anak, huwag yan ang maging boyfriend mo. Playboy yan. Di ba karapatan ng mga magulang yon na ilayo niya yung kanyang mga anak sa mga tao na nagtuturo ng mali at sa namumuhay ng mali? Gayun din ang puso ni Peter nung sinulat niya to bilang ama ng pangampalataya. Ayaw niya yung mga anak na mapahamak Kulang ang pagtuturo ng magulang kung hindi mo sila pagsasabihan ng mga bagay na nabanggit ko. Anak, huwag yan ang panoodin mo. Makakasira sa iyo yan eh. Kung hayaan mo siya ng hayaan kahit ano kanyang gawin, hindi natin nagagampanan ang ating tungkulin bilang magulang. Kaya kayo mga anak, pag kayo pinagsasabihan, mapalad kayo, pinagsasabihan kayo. Yung ibang bata hindi na pinagsasabihan, nagsawa na yung magulang, napahamak. Sino po naglalaba dito? Tayo po nagpapasalamat pagkat iniwanan tayo ng mga nakakatanda sa atin kung paano maglaba. Di ba? Paborito ni kaya Jim yan eh. At alam natin, pag tayo naglalaba, kasama-sama iba-ibang kulay, ano gagawin natin? Hiwalay ang tikulor, hiwalay kung hiwalay. Yeah. Gusto mo tayo maghiwalay, hiwalay ang tikulor at yung mga puti. Bakit? Ha? Mahawa. Tama si Kuya Jim, bigyan ng jacket yan. Tama. Yun ay tamang katuruan sa atin eh. At hindi mo na pwedeng mabago 'yon. Dala na natin yun sa mga, sa mga naglalaba at marunong maglaba. Hindi wala natin di color sa mga puti. Bakit? Mahahawa sila eh. Ngayon, ginagawa ng mga churches ngayon, yung mga false churches, false teachers, false prophets, pinagsasama nila ng bicolor sa mga puti. Yun ang ginagawa nila sa salita ng Diyos. Sinasamahan nila ng maling katuruan. May tamang katuruan, sasamahan ng maling katuruan para hindi halata. Okay? At napag-usapan natin, ang kailang panampalataya ay different faith. At sumunod, ano yung next na ano? Destructive faith. At nabanggit natin yung mga tao dyan. Then, denying faith. Hindi sila kontento sa ginawa ni Jesus Christ. Dininin nila yung ginawa ni Jesus dun sa Calvary. Ayaw nilang maniwala by grace through faith through faith in Christ. Gusto lang dagdagan. Kaya sabi, denying the master who bought them, bringing upon themselves self-sweet destruction. Pag tinanggihan mo si Jesus Christ, wala na. Wala nang pag-asa yung buhay ng taong yon. Basahin natin muli yung true or false Christian para ma-remind ulit tayo, yung kay John MacArthur. Sabi niya dito, a professed Christian na yung true or false Christian. Basahin mo naman po siya. A professed Christian who turns his back on Jesus Christ and refuses to suffer for his sake was not a true believer in the first place. A person who genuinely belongs to Christ may sometimes falter and be disobedient, but he will never ever reject his Lord. The person who belongs to Christ continues to confess Him, to serve Him, to suffer for Him when that is necessary. He does not endure because of his own strength and fortitude, but because he is indwelt by Christ's own Spirit. We never fails to give sustaining grace to God's children. Tayo po nagkakamali rin. Pero babangon tayo, magpapatuloy pa rin yung ating panampalataya kay Jesus. Patuloy pa rin tayo susunod sa Kanya. Nagkakamali pa rin tayo. Pero itong mga tao na ito, patuloy lang binabago, sinisira yung salita ng Panginoon. At sa pamumuhay nila, pag tinignan mo sila parang banal, pero deep inside, sa loob nila bulog. Sabi nga ni Jesus Christ sa mga Pharisees, sa panlabas, puti. Parang mga simenteryo. Maganda sa panlabas, pero sa loob, bulong, sira. Yan yung mga false teachers. At katulad sinabi kanina, pag ang mga churches, yung mga Christian churches, hindi pinapangaral to sa loob ng church nila, delikadong church yun. Kinocompromise nila yung katotohanan. At posible na mapabilang sila sa mga, sa mga grupong ito. Tapos yung pinagsama natin, deceptive faith. Dito po tayo nagwakas. Many will follow their sensuality and because of them, the real will be blasphemed. Deceptive faith. Nakakadaya. Deceitful faith. Deceptive. din nila, katulad ni Satan kay Eve, sinabi ba talaga ng Diyos yan? Hindi. Pag kinain mo to, magiging Diyos ka din. Malalaman mo yung tama at mali. Ah, ganyan ba yun? Oo, oh, <laughs> naniwala. Deceptive faith. Eh. Ano nangyari kay Eve? Nadaya siya. Naniwala siya. At si Eden din, nadaya din ni Eve. Kaya ganyan yung pandaraya, pasa-pasa eh. Parang chismis ba? Pinasa mo sa kanya yung mali yung chinismisan mo na mali, papasa niya rin mali. Alam mo ba, si Andrew, nasagasaan ng, nabundo na, na ano, sorbetero? Ha? Ah, Ganun ba? Pare, si Andrew, patay na. ah? Oo. Pare, si Andrew nakaguro na ngayon. Nababago eh. <laughs> Yan ang deceptive faith. Okay? At nakakalungkot dito, sa kailang pandaraya, many will follow their sensuality. Nakakaakit sila. Maganda silang tingnan. Napaganda ng kalang church sa kakaakit. Nakakaakit. Magagaling magsalita yung kalang mga speakers. Nakakaakit. Misa maganda rin yung kalang choir. Nakakaakit. Tingnan niyo yung Mormons. Nakakaakit. Ang ganda ng choir. Isa sa mga best choir ng mundo yan. Tabernacle Choir. Ang ganda ng sound nila. Pag napanood nyo, di ba? Ang ganda. Pero kulto. Ang paniniwala nila, katulad sinabi ko sa inyo, si Jesus Christ, angel, si Lucifer, angel, magkapatid sila. Insulto yun. Sabi nga, because of them, they, the way of truth will be blasphemed. Will be blasphemed. Deceptive faith. Tignan niyo yung kay yung teacher natin si Paul, yung si Joseph Mayer, di ba? Binanggit natin. Sabi niya, I am going to tell you something, folks, I did not stop sinning until I finally got it through my thick head. I was not a sinner anymore. If we say that we did not do, do not commit sin, we are a liar and the truth is not in us. Kahit tayo krisyano, nagkakamali pa rin. Pagkat we are still in the flesh. Nasa laman pa rin tayo. Pero no, ang kaganda naman yung bumabangon tayo at nagpapatuloy. Pero yung tao na ito, isang pastora, ah, paniniwala hindi, hindi na siya nagkakasala. Saan katuruan to? Ito po'y galing sa mga kulto. Kaya masasabi natin tao na ito na si Joyce Mayer ay false teacher. Ayun ang danger pag may pastora eh. Nangibawa sa kanila emotion eh. Yun ang delikado pag sila mga naging preacher. Delikado yan. Mad madalas ang mga pastora, mali ang katuruan eh. Madalas ah. Pagkat titignan ko sila, halos lahat eh. Tungkol sa experience, tungkol sa kailang emotion, hindi na tungkol sa salita ng Panginoon. Sa oras na gibain mo yung salita ng Panginoon, ang, ang kasunod niyan, mali na yung maituturo mo. Defective faith. 2 Peter 2.2 Ano ibig sabihin defective? substandard, di Defective. Nagmamalfunction. Defective. Ah, naka, binigay pala isang pyesa, akala mo tama na yung pyesa binili mo, akala mo under na yung, yung gamit na na tam, yung pyesa ikakabit mo sa kanya, okay na. Pero pag start mo, lalo masira. Ganyan ang ginagawa ng panampalataya na ito. Akala mo totoo, nung tinatap mo siya, instead na gumanda yung buhay mo, Mapunta ka sa dami, defective faith. And many will follow the sensuality because of them. The way of truth will be what? Be blasphemed, defective. In the eyes of God, disapprove ang Panginoon sa kanila. Pagkat yung pan kailan panampalatay, defective. Nakakaaga sila pag sila'y nagdasal, talagang makalangit yung kalang dasal. Pakinggan nyo yung dasal ng INC, maaakit ka eh. Talaga nagmamakaawa. Di ba? Makakit ka eh. Pero ibig, ibig ba sabihin, tama sila? Tignan nyo ang katuruan nila, si Jesus Christ ay tao lamang. Defective faith. Nakakaakit. Pero sabi ng Biblia, defective because, paano natin masasabing defective? Because of, the, of them, the way of truth, truth will be blasphemed, napapahamak nasisira yung katotohanan, nasisira yung salita ng Diyos. Sa oras na dagdagan mo yan, bawasan, baguhin, yung pangampalataya na i open nila sa atin, defective. Defective. Kargahan mo yung sasakyan mo na, yung sasakyan mo ay diesel. Kargahan mo ng gasolina. Kahit anong ganda niya, sira yan. Defective. Okay lang yan, nagkargahan na ng gasolina. Nap napansin nyo ngayon yung ano, Pat napansin ko parang hindi na sumisikat ngayon yung LPG gas na sasakyan. Eh. Di ba? Napansin niyo yun? Nawawala na. Marami nagsabi ng mga engineer yun eh, sa bandang, hala, bandang muli, apektado yan. Kasi dinesign yung sasakyan para sa gasolina at sa diesel eh. Tapos babaguhin yung makina at ipapasok. Sa umpisa, okay yan. Okay. Pero ngayon, nawawala na sila eh defective faith. In the end, ang magwawakas ng tama, yung may tamang panampalataya sa harapan ng Diyos. Maaring dumadami sila dito, nakakaagit sila, pero pinag-uusapan natin success in the eyes of God, not in the eyes of men. Yes, dumadami kayo. Yes, lumalaki kayo. Pero pinag-uusapan natin sa harapan ng Diyos kung kayo makakaharap sa Diyos. Yes, sa tao, sa mayayamang tao, sa mga kilalang tao, makakaharap kayo. Pero sa harapan ng Diyos, yun ang pinag-uusapan natin. Tingnan niyo sa 2 Timothy 2.15. Yan ang awana verse, di ba? Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly, rightly dividing the word of truth. Alam niyo, itong talata na ito, lagi ko naalala pag uh, nag-aaral salita ng Panginoon. Eh. Ang kaharap ko, Panginoon. Eh. Sisiguraduhin ko, pag hinati ko ang salita ng Panginoon pinag-aralan ayon sa Kanya. Approval. Yung approval galing sa Kanya. Hindi galing sa akin, hindi galing sa members ng church. Not to please men, but to please God. Yes, hindi siya popular, hindi siya nakakaakit na mensahe, pero sisiguraduhin ko ang Panginoon maaakit. Makukuha ko yung approval niya. Kasi sa kanya naman ako harap, hindi naman sa inyo eh. Hindi ko kayo judge. God is my judge. Kayo din po ihaharap sa ating Diyos. Pag mali ang paniwala nyo, mali natutunan ninyo, pananabutan niya. Pero kung tama yung ating paniwala, tama yung ating pinapamuhay, at ayon sa salita ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya ng napakaganda. Well done, the good and faithful servant. Faithful, saan? Faithful to Him and faithful to His teaching. Jude chapter 4, Jude chapter verse 4 pala, tingnan sa Jude verse 4. Ano po sabi ni Jude? Isang chapter lang po yan. Sa verse 4, pasinin niyo po. Anong ginagawa nila sa grace ng Panginoon? Anong ginagawa nila sa katuruan ng, ng Panginoon? For certain person had crept in unnoticed. Kita niyo, mga secret agent to eh. 007 mga spy. For certain person had crept in unnoticed. Those who were long beforehand marked out for his, this condemnation, ungodly person. Anong ginagawa ng ungodly person sa mga false prophets, false teachers? Who turn the grace of our God into licentiousness. Okay lang sa kalamang kasala. Ligtas naman ako. Once saved, always saved. Eh naging lisensya sa pagkakasala. Nalala niyo yung ating pinag-usapan about cheap grace and costly grace. Yung cheap grace, okay lang sa kanila magkasala. Okay, ligtas ka na, tandaan mo yan ha. And then after 5 years, naging 8 Pag tinanong niyo sila, ligtas pa ba yung tao doon? Yes, ligtas kasi once and always said it. Maling katuruan yun. Ang tunay na manampalataya, pag tunay kanyang panampalataya, magpapatuloy yan sa tama hanggang sa kamatayan niya. He will abide in Christ. He will abide in the truth, the Word of God. Pero sa kanila, the grace of God, they turn the grace of our God into licentiousness. At ang karugtong niyan, deny our only Master and Lord Jesus Christ. Yung kanilang paniniwalaan, yung kanilang mga leaders, may mga paborito ko ng mga speakers, sa mga teachers, kaya si John MacArthur, Sir Spurgeon, marami din mga magaling na teacher din. Pero ibig sabihin niya mga kapatid, kahit sila'y magagalit, i-check niyo pa rin sila. I-check niyo sila. Baliktadin, baliktarin niyo yung kanilang katuruan kung ayon pa rin sa Biblia. Pero kung binaliktad-baliktad nyo ng kanyang katuruan, inulit-ulit ninyo at malayo sa salita ng Panginoon, huwag niyo paniwalaan. Kahit ako mga kapatid. Kung ako nangangaral dito na may kasamang kamalian, correct me. Correct me. Use the Word of God to correct me. Okay? Pero kung wala tayong makita, accept it. Obey it. Kaya nga sabi ni Pablo, kahit angel, kahit kami mga apostles, i-check yung aming i-check yung aming mga katuruan, yung aming panampalataya. Kung kami nagtuturo ng ibang gospel, let him be a curse. Balik po tayo sa ating lesson. Defective. Nakakatakot ang panampalataya. Akala mo okay siya, pero defective pala. Di ba? Naranasan niyo ba yan? Bumili isang bagay, defective. O, oh, ba't defective? Ang unang tanong ka eh. Made in China ba yan? <laughs> Kadalasan made in China, defective eh. Oh. Yun yung post teacher na ito, si Benny Hill. Pero bago tayo dumabo doon, ha? Ah, Friends, pakiplay muna yung clip ha. Ah. Tingnan niyo itong pastor na ito. Ewan ko kung gusto niyo ganito yung church ninyo. Gusto niyo niyang ganito yung kanilang paniwala. At eh, hindi ko nalalagay na sana, masakit yung ano niya eh. Kadalasan sinasabi niya, the power of the Holy Ghost, the anointing of the Holy Ghost. At ihahagis niya sa kanyang mga audience. Tingnan niyo yung audience na nangyayari. Hindi, yan yung isa-isa. Yung isang video dyan. Yung may pastor na salita, pastor. Ayan. One second lang, ay one minute lang yan, ten seconds. Ayan, tingnan niyo po. Sumisigaw siya niya, gusto niyo ba yung the power of the Holy Ghost? Yan, no? Oh. Binibigay sa kanila the power of the Holy Ghost, the anointing of the Holy Ghost. Eh, ang ulit ang sinasabi ng, ng kanilang pastor, ng kanilang leader. You want the power of the Holy Ghost? Shhh! Lagi Nagpapaksakan sila. Eh. Hindi natin alam, marami pala mga ganitong grupo. Eh, ito po yung kagrupo rin ni Benny Hinn. Yan yung ginagawa ni Benny slaying of the spirit. Pag inagis niya ito, paksakan kayo. Tingnan ko kung babaksa kayo. O, oh, buti na lang hindi kayo totoong mali. Uh, false teacher, tingnan niyo po balik. Balik na po tayo sa, ano, sa ating lesson. Yan ang ginagawa the power of the Holy Ghost, the anointing of the Holy Ghost. Gusto niyo ba ng Holy Ghost, ang anointing of the Holy Ghost? Ihatis na kayo, babaksa kayo. Feeling ng mga audience, may power na sila from the Holy Ghost. Sila yung baptize ng Holy Spirit. Nakakatakot. Kung meron kayong mga kamag-anak ng ganito, mahal sa buhay, pag-pray niyo sila. Pag-pray niyo sila na mawala sa grupo niyo, delikado. Hindi na po Christian group yan. Yan po'y kulto na false prophet, false teacher. Balik tayo sa ating lesson. Alam niyo ba si Benny Hinn, isa sa kanyang paniniwala, the first superman si Adam. Sabi the first superman that ever, ever, ever lived, ever lived. I will prove it further. Adam not only flew to space, he used to be, he, he, he, with one thought was on the moon. Dumilipad na si Adam. Yan ang kanyang paniniwala makikita nung lumilipad si Eden sa Garden of Eden. Ito si, tapos naniwala siya ng siyam na Holy Spirit. Hindi siya naniwala sa Trinity, siyam na Holy Spirit. At pag tinanong niya sa kanyang, sa kanyang kaligtasan, hindi niya alam kung kailan siya naligtas. Eh. Tapos yung power niya, sabi niya, siya pumunta doon sa kanyang paboritong evangelist na babae. Pinuntahan niya doon sa libingan at nag-pray siya doon, humingi siya ng power double power. Saan galing ang kanyang kapangyarihan? From the dead. At kasalanan sa Biblia ang kausapin ng patay. Yan ang kanyang panampalataya. Then, next na ano natin, disguise faith. Ano ibig sabihin ng disguise? Nagpapanggap, masquerade. Nagmamaskara. Yung kanilang panlabas ay napakaamong tupa. Pero pagpasok, pagpasok pala sa loob ng church ay isang mabangis na lobo. Ravenous world, sabi nga ng Biblia. Magpapakilala sa'yo nakangiti. Pero nakatingin sa'yo sa iyong pocket. Di ba? Kung meron talagang, kung meron corruption sa ating bansa, mas maraming corruption sa loob ng church. Maraming corruption sa conventions. Spiritual corruption. Buti na lang hindi si Duterte ang president ng mga churches. <laughs> Tungkulin ng ating Pangulo, hanapin niya yung mga corrupt, yung mga gumagawa ng mali. Tungkulin niya yan. Pero tungkulin ng mga pastors, ng mga true preachers, true teachers, paalalahanan niya ang kanyang mga sinasakupan tungkol sa Pablo. These guys, anong, anong gagawin nila? Magpapanggap yan, pero deep inside, isa lang ang gusto niya sa'yo. He will give you God. Bakit? Para makuha niya sa iyo gold. He will use the name God to get gold. Greed, in the greed. Napansin niyo yun? covetousness. They will exploit you with false words. Disguise. Magpapanggap yan ng mga banal, mababait, tama yung katuruan. Pero isa lang ang pangarap niya sa iyo, huthutan ka, perahan ka. Lalo kung mayaman ka, lagi kanyang dadalawin, bibisitahin, aalamin niya yung lupa mo, aalamin niya yung business mo. Alam nyo, marami ng mga kulto ngayon, yung kanilang lupa ay nasa pangalan na ng kanilang mga leaders. Yung pag-aari ng kanilang bahay nasa, pag, nasa pangalan ng kanilang mga leaders. Magpapanggap yan ng mabait, magpapanggap yan ng magaling magturo. Pero isa lang ang purpose niyan, magpayaman in their greed. Lovers of money, they will exploit you with false words. Diba? Yung mga napakita ko sa sila Benihin, sila, sila Dala, at yung iba pa. Grabe mga yaman yan. Grabe mga yaman yan. Tingnan niyo sa 2 Corinthians 11. 11 to 15. Ito yung magandang talata. 2 Corinthians chapter 11. Paano sila magpanggap? At sino ang kalang leader? Malabo ang ating Panginoon. 13 to 15. O, sama ko na 11 para kumpleto yung minsan ni, ni Pablo. Why? Because I do not love you, God knows I do. Kasi kinukwestiyon si Pablo. Eh. Kinukwestiyon si Pablo na hindi totoong apostle. Sabi ni Pablo, hindi. Kung i-compare niyo ako sa mga pinaniniwalaan ng iba, totoo ako, mas mahal ko kayo. At totoo yung tinuturo ko sa inyo. Pinagtatanggol niya kanyang apostleship. Kinukwestiyon yung kanyang apostleship dito, pero sinuladan niya yung mga kapatira dito. Totoo akong apostol ng Panginoon. Nakita ko siya, nakausap ko siya, tinuruan niya ako. Kasi ang isa sa mga palatandaan ng apostle, nakakita kay Jesus. Di ba na-encounter niya si Jesus Christ sa Acts chapter 9? Sa Book of Galatians, tinuruan siya na 3 years ng ating Panginoon. Tini sa verse 12, But what I am doing, I will continue to do, so that I may cut off opportunity from those who desire an opportunity to be regarded, just as we are in the matter about which they are boasting. Verse 13, tignan niyo po. For such men are false apostles, hindi lahat ng apostles ay totoo. Mayroong false apostles. Ngayon po, wala na po mga apostles. Tapos na po yung kanilang trabaho. Kaya pag meron kayo, Apostle Curillo, Apostle... Kung meron kayo, may, may mga grupo nagbabanggit ng apostle yung kailang leader, delikado po yun. Wala na pong apostle ngayon. Tapos na yung kailang work, yung kailang mission bilang apostle. For such men are false apostles. Kung meron mga apostles ngayon, ang tawag ni Pablo, false apostles. Tawag na deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. Disguise faith. Verse 14. Bakit? Pagkat yung kanang leader, yung kanang amo, yung kanang boss, yung kanang ama, no wonder. For even Satan disguises himself as an angel of light. Therefore, it is not surprising if, if, if his servants also disguise themselves as servants of righteousness, whose end will be according to their deeds. Napapansin niyo yun? Nagpapanggap sila ng servants of righteousness. Nagpapanggap eh. Camouflage. Disguise faith. Hindi porke nagtestimonyo siya, nabanggit niya si Jesus Christ, checkin mo muna. After five years, tignan mo kung yung pa rin ang kanyang panampalataya. You will know them by their fruits. Pag tinanim mo ng puno, lalabas agad yung bunga. Kailan mo malalaman yung bunga? Pag yun ay naging puno na. Kaya tandaan natin, huwag tayo, ay, tunay na kristyano, ay, tunay na grupo yan, tunay na kristyano. Huwag kang tignan nyo, after 3 years, 5 years, tignan ninyo, kung ang kanyang panampalataya ay napili pa rin kay Jesus, kung ang kanyang katuruan ay kay Jesus pa rin, hindi natin agad siya sasabihin na siya'y ligtas o tama. Pag nakita niyo yung taong ito, tumanggap sa Panginoon, nagsisi ng totoo, tingnan niyo muna kung magkakaroon niya ng pag-ibig sa salita ng Panginoon, pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa salita ng Panginoon, pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Pero kung wala yung tatlong na yan, makukwestiyon nyo yung kanyang panampalataya, hindi totoo. Disguise faith. Kakatakot. Ngayon ay mahirap, <laughs> may, mahirap makilala minsan yung mga false teachers, false prophets. Mahirap, kumakanta sila ng hymnals, gumagamit din sila ng Christian church. Iba nga, Baptist eh. Alam nyo, hindi lahat ng Baptist ay tama. Tama yung tinuturo. May liberal Baptist, mga kapatid. Hindi lahat ng Christian church ay Christian church. Okay? Kaya nga sabi ko sa Sunday school, inuulit-ulit ko dito, mapunta ka sa ibang lugar. Punta mo kayo yung pastor. Huwag ka atin ng church. Tanongin mo kung kailan siya naligtas, kung sure ba siya sa kanyang kaligtasan. Tanongin mo kung siya naniniwala sa Bible at pinapangaral niya Bible lamang. Kung hindi niya masagot yan ng tama, umalis ka na, madadaya ka. Eh kung ang pinuntahan mo hindi ligtas, ano ituturo sa iyong kaligtasan? Wala. Kung pinuntahan mo naman ang kaligtasan niya, nawawala. Anong klaseng kaligtasan ang ituturo sa iyo? Nawawala din. Kung hindi siya nagtuturo ng Biblia, ano ituturo sa iyo? Karunungan ng mundo. Hindi salita ng Diyos. Di ba? May kilala ba kayong mga pastors? Tanungin sila. Tanungin niyo. Meron tinatawag na disguise faith. Mababait yan, mababait. Disguised faith. Ano sabi ni Jesus Christ sa disguised faith? Kay Nicodemus. Ano sabi? You must be born again. Di ba? This guy's faith eh. Napakabait niya pero hindi pala siya ligtas. Nung makaharap niya si Jesus Christ, you must be born again. Yan eh, ang masasabi natin sa mga disguised faith, deceptive faith, you must be born again. Second Timothy 3.5 Katulad sinasabi ko po sa inyo, Tingin sa 2 Timothy 3.5. Ito, magandang talata to. Sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, ito yung last things. Ito yung dangerous time na kung saan eh, itong makikita mo sa panahon ngayon. Lagtawan natin iba. Punta na tayo sa verse 5. Pansinin niyo po sa verse 5, 2 Timothy 3.5. Holding what? Holding will be a form of godliness. Meron silang form of godliness, nakaputi, may sombrero, may tungkod. Ang babait eh, no? May sombrero sa ulo, daladala ang Bible, nagpipray sa bansa natin dito. I'm praying for my country. Nakita namin sa EDSA dun eh. Isang napakalaking billboard. ni Buloy, I'm praying for my country. Napakabait, napakaamo. Appointed Son of God. Uh, kita Deceiving, disguised face, full of godliness. Ang tawag nila ay form of godliness. Although they had denied its power, avoid such men as these. May form sila ng godliness, pero in the eyes of God, they are ungodly. They are not saved. This guy's faith. Next. Ito, nabanggit ko na sa inyo ito. Katulad ni Creplo Dalla, I'm going to say to you right now, you are God's, little g, you are God's because you came from God and you are God's. Grabe ito. Yung next naman, tumay si Todd Bentley, natapos na rin yung ministry nito dahil sa immorality. Ito naman yung isang healer na pag pinanood ninyo, nanununtok. Sinusuntok niya yung kanyang, yung mga may sakit para gumaling. Tinutuhod. Sinisipa para gumaling. Si Tad Bentley. Sabi niya, our alms and offerings open the heavens, tabitas, good works, and charitable deeds cause God to raise her from the dead. That's one reason God does miracles today charitable giving. Magbigay ka lang ng sa Panginoon. Mararanasan mo yung miracle sa buhay mo. Yan ang ibig sabihin niya. This guy's faith. Maraming tattoo yan. Gusto mo magpagaling sa kanya, sisipain ka niya, susuntukin ka niya para gumaling ka. Saan pa, saan pa kayo nakakita ng mga poso sa Bible na ganyan ginagawa? Then, dito tayo magwawakas. Itutuloy na lang natin ito next month. Doom faith doomed faith. And the greed, they will exploit you with falsehood. Very correct dog. Their condemnation from long ago is not either and their destruction is not asleep. Sabi ni Peter, mga kapatid, itong mga tao ito, deceptive faith, disguised faith, defective faith, different faith. Ito mga false prophets, false teachers, huwag kayong matakot may parusa sila sa Panginoon. Parurusahan ito ng Panginoon. At yung parusa nila, sure, sigurado na, doom faith. May kalalagyan ng mga tao ito. Yes, mayayaman sila ngayon, balang araw sa impyerno sila. Yumaman sila sa gawain ng Diyos at hindi naman Diyos ang kanilang tinataas kundi sarili nila, parusa sila ng Panginoon. Their, their, their condemnation from long ago is not either And their distraction is not asleep. Hindi sila nakakalimutan ng Diyos. May parusa sila. Huwag kayong ahanga sa mga tao to, sa mga taong ito, maawa kayo. Kung kayo may kilala na ito, isama nyo minsan sa panalangin na, way, tao niyan. Matuto magsisi at maging totoo yung kanyang panampalataya. Kasi may parusa eh. Tuloy natin sa verse 4 to 6. Ah, tingnan niyo po yung Bible. May tatlong illustration binigay si Peter. 2 Peter, chapter 2, verse 3 to 6. May tatlong illustration binigay si Peter na yung, yung grupo na ito, mga false prophets, false teachers, may condemnation. Doom faith, sigurado yung kanilang parusa. May distraction, kaya kawawa yung mga sumusunod dito. Kung ang mga leaders mapapahamak, eh paano pa kaya yung mga followers? Ito yung mga blind leaders, saan sila dadali ng mga blind leaders? Destruction. Do. Tingnan niyo sa verse 4. First illustration, yung mga angels noon na nagkasala nung panahon ni Noah. Ito yung mga nakipag-sipi sa mga kababaihan noon dinala sila sa Tartarus. For if God did not spare angels when they sin, but cast them into hell or Tartarus, and committed them to pits of darkness, reserved for judgment. Napansin niyo? Hindi nang hinayang ang Panginoon parusahan ang mga fallen angels na ito na nagkasala. Nakipagtalik sa mga kababaihan. Yun po'y kasalanan sa mga anghel at nagkaroon ng mga monster, demonoid, half human, half monster, half demon. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 6, kaya pinarusahan sila. Nasaan, nasaan sila ngayon? Itong mga nag, nagkasalan na ito, sila nasa Tartarus, nakakulong doon. Pero sa future, bubuksan ng Panginoon yun para gamitin ng Panginoon malakit sa mga tao dito sa Revelation. Mga mamabangis to. Kumbaga ito yung Bartolina nila. Then sa verse 5, another illustration. And did not spare the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with seven others when he brought, a flood upon the world of ungodly. By the way, yung salitang preacher of righteousness, binigay yan kay Noah. 100 years, he preached the truth Ilan ang naniwala? Seven. The rest, hindi. Binigyan ng chance ng Panginoon maligtas yung mga taong ito. Hindi po si Mr. Kibuloy ang preacher of righteousness. Pagkat dati tinawag siya ni Villanueva, a man of God, preacher of righteousness. Yan po'y blasphemy. Si Noah, totoong preacher of righteousness. At ang naligtas lang, si Noah, pati yung kasama ng pito. Tatlo niyang anak, yung asawa niya, pati mga asawa ng kanyang tatlong anak. Pero the rest, hindi nang hinayang ang Panginoong parusahan ng mga tao ito pagkat yung kanilang panampalataya hindi totoo. Bigyan natin sila ng warning. Yung mga nagtuturo ng mali, may parusa ang Diyos para sa inyo. Yung mga unbelievers, may parusa. Yes, ang Diyos ay mapag, mapagmahal. Pero ang Diyos ay Diyos ng buok Diyos ng po, galit siya sa mga taong nagkakasala. Kaya nga pinalit, binago natin yung kahilig, kaya kasabihan natin eh. Disagree tayo din. Uh, God hates sinners, He loves sinners. Wala sa Bible yun. Yung po'y quotation from Mahatma Gandhi. Nakalagay sa Bible, kung isa-summarize natin, God hates sinners, He loves sinners to repent, to be saved. Magsisi sila para maranasan nila yung pagmamahal ng Diyos. Pero sabihin mo, God hates sin, sins, He loves sinners, hindi kompleto yon delikado yun. Wala sa Bible yun. God loves sinners to repent, to be saved. The Lord Jesus Christ, He came to seek and to save which was lost. Paano yung John 3.16, Pastor? For God so loved the world that He gave... Yes, tingnan niyo yung 17 and 18. Tingnan niyo po. John 3.16. 17 to 18. Pag John 3.16 lang, putol yun eh. Putol ang kwento. Yung iba, ginagawa nila hanggang 17 lang. Delikado rin yun. Delikado rin. Kaya ayaw nilang ipangaral yung negative sa mga tao. Ayaw lang banggitin yung repentance, ayaw lang banggitin yung kasalanan, ayaw lang banggitin yung impyerno, gusto nila yung kabutihan ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Kulang na gospel yun. Tingnan niyo sa verse 16 to 18. Yung iba hanggang 17, sinasama nila yung 17 eh. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Verse 17. For God did not send the Son into the world to judge the world. Wow! Not to judge the world, but that the world might be saved through him. Tuwan-tuwa sila. Wow! Hindi tayo hatulan ng Diyos. Hindi tayo hatulan ni Jesus. Ililigtas na tayo. Kita nyo, mapagmahal ng Diyos. Bakit hindi hahatulan ng ni Jesus yung mundo? Yung mga makasalanan. Tingnan niyo yung verse 18. Ha? Nagbago ko ito. He who believes in Him is not judged, but he who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Bakit na hindi ginudge yung mga makasalanan? Pagkat we are already condemned by God. We are already condemned by God. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos For by grace, through faith, you are saved. Condemn na tayo eh. Papunta na tayo sa lahat sa impyerno eh. Kaya hindi niya tayo, nang dumating si Jesus Christ, not to condemn us, but to save us. Because people in this world are already condemned. Lalong-lalo na yung mga false teachers, unbelievers. Dati ganyan tayo, salamat sa kanyang biyaya, naligtas tayo nagbago. Narinig niyo naman yung mga testimonies ng ating mga kapatid kanina binago sila ni Jesus. Kaya pag 17, kulang ang gospel mo. Isama mo yung verse 18. He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Sino nagsabi niya? Sino nagsabi niya? Si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang nagsabi niya, I will, I will not question His message. I will accept it, I will believe it, and obey it. Mahirap i-question yung talino ng Diyos. Mahirap i-question yung talino ng Biblia. Wala tayong karapatan, baguhin, palitan. Tanggapin lang natin kung ano sinasabi dyan. Tanggapin natin. Pero yung mga false teachers, they will not agree. They will disagree sa mga katuruan ng Biblia. Kaya nga mayroong false teachers, mayroong false prophets. Do! Ang sabi doon. At another, pangatlong illustration, ano yung illustration na binanggit niya, no? Ano yung binanggit ni Peter? Dito tayo magwawakas. Sa verse 6, hindi niyo po sa verse 6. And if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who live ungodly lives thereafter. Napansin niyo yan? Yung fallen angels, yung mga tao ng parang ni Noah, Sodom and Gomorrah, doon daw naging sa yung homosexual, o yung sa anak ni Noah, pero kinundem. Kinundem niya. At ang nakakatakot dito, yung mga sumusunod sa mga false teachers, yung mga sumusunod sa mga false prophets, tingnan niyo po yung karugtong, having made them an example to those who would live ungodly lives thereafter. Kaya pag pinakinggan natin sila, pininiwala natin, kasama tayo sa kaparusahan ng Diyos sa mga tao ito. Salamat kay Jesus. Salamat kay Jesus. Huwag niyo kalimutan araw-araw magpasalamat sa kaligtasan binigay sa inyo. Mahirap ang impyerno. Mahirap. Kung may kaibigan kayo, kakilala kayo ng ganitong paniwala, pag-pray ninyo. Pagsabihan ninyo, warningan natin sila. May condemnation, may impyerno, may kapahamakan. Pero sa mga taong patuloy na sumusunod kay Jesus, patuloy na naniwala kay Jesus, merong langit na naghihintay sa atin. Kung itutuloy ko ngayon to, makikita ninyo. Pero next time na. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag nating ikahiya ang katuruan ni Pedro. Hindi siya nahiya ipangaral ang tunay na panampalataya. Hindi siya nahiya ipangaral yung mga nagtuturo ng mali. Balance lang. Pag nangaral ka ng pag-ibig ng Diyos, ipangaral mo din yung judgment ng Diyos. The wrath of God and the love of God. Ipangaral mo yung biyaya ng Diyos, ipangaral, ipangaral mo rin yung galit ng Diyos. Di ba? Salamat sa Panginoon, may second Peter. Balang araw, harapin natin si Pedro. Ako'y harap sa kanya ng mukhaan na pinangaral ko yung kanyang salita at hindi natin pinahiya. Bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. May pamumuhay natin to. At yung ating sanampalataya ay hindi tayo madaya. Kung tunay na ligtas, tunay ang panampalataya mo at patuloy kang sumusunod sa Panginoon at sa Kanyang salita, hindi ka madadaya. Pero kung hindi ka ligtas, at yung commitment mo sa Panginoon napakababaw. Balang araw, pag may kumatok sa inyo, paniwalaan mo. Katulad pa ni Judas, di ba? After three years, no? iba yung kanyang pinaniwalaan, pera. Pinagpalit niya si Jesus sa ilang silver? 30 pieces of silver. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, dakilang Ama, salamat po sa inyong salita. Salamat po may Biblia. Naway, huwag namin itong baguhin, huwag namin ibahin, bagkos, basahin namin, paniwala namin, ipamumay namin. Iba pa rin, Panginoon, ang iyong talino. Kami dito sa Hope Baptist Church, patuloy namin pagtanggol ang katotohanan, suportahan ang katotohanan. Kung meron kaming katuruan o mali, o pinamumuhay mali sa loob ng church, tanggalin niyo, Panginoon. Linisin niyo kami, Panginoon kung aming buhay ay inactive sa pananampalataya, baguhin niyo kami, Panginoon. Pagkat itong mga false teachers, false prophets, madali lang maakit yung mga unbelievers, pati yung mga hindi tunay na panampalataya. Dalawin, pa, nala, dalawin po namin namin dakilang ama na may manatili kami sa katotohanan at ituro namin ang katotohanan para sa inyong kapurihan, para sa inyong kalwalatian. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus.